بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد توندلنا نصائح في إصلاح البيوت محاضره امبايو اللي تلوانا شيخ خالد بن الضحوي الضفيري حفظه الله تعالى نا باذن الله تعالى ليو توندلنا بعض يا مambo شيخ الشيخ امتتجيه ya kuwa Muislamu anafaa kuyafanya ili aweke mbali sheitani na nyumba yake na kuweza kuitengeza nyumba yake na kuwa ni nyumba ya Kiislamu, nyumba yenye baraka, nyumba ambayo kuna maelewano na mawafikiano na khairi ndani yake. Miongoni mwa mambo haya ambayo Muislamu anafaa kuyafanya ndani ya nyumba yake, asema Sheikh, tadhkuru subhanahu wa ta'ala fi baitik taj'alu libaytika nasiban min qira'ati alquran uwe na sehemu katika nyumba yako ya usomaji Qur'an uwe unasoma Qur'ani ndani ya nyumba yako isiwe wewe kusoma Qur'ani kwako ni unapokuwa garini uelekea kazini au unapokuwa msikitini waongoja swala unapokuja kwako hakuna Qur'ani yasomwa hii itakuwa ni unajinyima khairi nyingi ndani ya nyumba yako kwa sababu tunakumbuka ile hadithi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akisema nyumba ambayo yatajwa Allah subhanahu wa ta'ala ndani ukilinganisha na ile ambayo Allah hatajwi basi ni kana, kana, kana kwamba ni kama vile alhayy walmayyit ni aliyekuwa hai na aliyefariki kwa hivyo nyumba yako uwe Qur'ani unasomwa ndani yake kwa wingi uwe siku zote wewe unamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala kwa usomaji wa maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala فينبغي على المسلم أن يجعل من قراءته للقرآن من ذكره لله عز وجل لبيته نصيب بس ينبasha مسلم ينبasha مسلم awe kusoma kwake Qur'ani katika nyumba yake ni sehemu ya kumkumbuka Allah Subhanahu wa Ta'ala na ajalie sehemu ya usomaji huo katika katika nyumba yake kwa sababu asema mtume sallallahu alayhi wasallam asema sheikh ij'alu min salatikum fi buyutikum wala taj'aluha alaykum qubura fanyeni sehemu ya swala zenu katika manyumba yenu na wala msijifanye msiyafanye manyumba yenu kuwa ni makaburi kwa sababu nyumba ambayo haitajwi Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake nikana nikana kwamba ni kaburi nikana kwamba ni sehemu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hatajwi wala hakuna baraka ambayo inashuka katika sehemu ile kwa hivyo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema la taj'alu la taj'alu buyutakum madha la taj'alu albayta madha tusifanye manyumba yetu nini qabr kwa sababu kaburi hakusaliwi kwa sababu kaburi hakusomi Qur'ani kule kaburi watu wanazikwa kaombewa dua na watu wakaondoka asema mtume sallallahu alayhi wasallam wa innal baita la fihi alquran akika nyumba ya kisawasawa ya muislamu ni nyumba ambayo yafaa kusomwa qurani ndani yake asema Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala hadithi hii ni hadithi sahih yani in wa innal baita la yutla fihi alquran nyumba ya muislamu yafaa kusomwa Qur'an ndani yake innal baita la yutla fihi alquran hakika nyumba ambayo qurani yasomwa ndani yake fayataraa li ahli as-samaa kama tataraa an-nujumu li ahli al-ard subhanallah yani walioko kule binguni viumbe vya binguni wanaona nyumba ambazo zasomwa Qur'ani ndani yake zang'aa kama vile watu wa ardhini wanapoona nyota kule juu za ng'aa na kuvutia yani kama tunavyoona sisi usiku unapotazama juu ukaona nyota za metameta zavutia fakadhalika ahlu samaa vivyo hivyo walioko kule juu wanapoangalia chini basi wanaona hadha albayt alhayy unaona hii nyumba ambayo iko hai iko mzima kwa kuwa, kwa kuwa yasomwa Qur'ani ndani yuqra'u fihi alquran wa yudhkaru Allahu azza wa jalla fi nyumba ambayo Allah anatajwa Qur'ani yasomwa mambo ya khairi yafanyika basi ni kana kwamba wao pia wanaona manyumba hayo yanang'aa kama vile tunavyoona nyota za nyota za ng'aa kule juu kwa hivyo usomaji wa Qur'an na katika kusoma Qur'an miongoni mwa Qur'ani ambayo imependekezwa kusomwa sana ndani ya nyumba ya Muislamu ni qira'atu surati baqarah ni kusoma suratul baqarah sura hii ambayo ni sura ya kwanza ya Qur'an ambayo urefu wake ni takriban juzu mbili na nusu hivi Muislamu anahimizwa yeye ajibidishe kuisoma sura hii mara kwa mara ndani ya nyumba yake kwa sababu qira'atu surati al-Baqarah fil baiti tatrudu ash-shayatin tarda kwa sababu usomaji wa suratul baqara ndani ya nyumba hufukuza mashaitani kufukuza kwa hali ya juu inafanya mashaitani ya kwenda mbali kabisa na nyumba yako na matatizo mengi ambayo yanapatikana ndani ya manyumba yetu ni kwa sababu ya kwa sababu ya shetani na shari zake asema mtume sallallahu alayhi wasallam inna ash-shaytana yanfiru min al alladhi tuqra fihi suratul baqara hakika shaitani hukimbia kuikimbia nyumba ambayo ndani yake husomwa suratul baqara yanfiru nufuran yahrabu min albayti alladhi tuqra fihi suratul baqara akimbia kabisa na kujiweka mbali na nyumba ambayo suratul baqara yasomwa ndani yake asema mtume sallallahu alayhi wasallam la taj'alu buyutakum maqabira musiyafanya majumba yenu kuwa ni makaburi inna ash-shaytana yanfiru min albayt alladhi tuqra fihi suratul baqara hakika shaytani hukimbia nyumba ambayo husomwa suratul baqara ndani yake yani moja katika njia nzuri ambazo Muislamu anaweza akaweka shetani mbali na nyumba yake akamfanya shetani aikimbie kabisa nyumba yake ni usomaji wa sura hii suratul baqara asema Sheikh حفظه الله تعالى انظر إلى قوة سورة البقرة angalia nguvu za suratul baqara na na effect ambayo iko nayo athari ambayo iko nayo dhidi ya kukuweka mbali na mashaitani Allah subhanahu wa ta'ala ja'alaha min al-asbab allati tatrudu ash-shayatin Allah ameifanya sura hii ya suratul baqara miongoni mwa sababu ambazo zafukuza shaitani kutoka katika nyumba yako ikiwa kuna matatizo ya hapa na pale kuna hofu ndani ya nyumba yako unahisi haupati usingizi vizuri watoto wako wanashtuka shtuka ovyo kithirisha kusoma suratul baqara ndani ya nyumba yako baada ya wewe tayari umetekeleza sunna zingine tulizozitaja kama vile kusema bismillah kama vile eh, kutoa salamu kisha ukoongeza na kusoma suratul baqara hili hili, hili, hili litakuwa ni hili hili litakuwa ni hili litakuwa ni jambo ambalo hili litakuwa ni jambo ambalo kwamba litakusaidia sana wewe kuweka shetani mbali inna shaitan yanfiru min albayt alladhi tuqra'u fihi suratul baqara basi haya matatizo yataondoka ikiwa wewe utasoma suratul baqara ndani ya nyumba yako biidhnillahi ta'ala vile vile asema mtume sallallahu alayhi wasallam iqra'u surata al-baqarati fa inna akhdhaha barakatun wa tarkaha hasratun wa la tastati'uha al-batala sikia maneno haya ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema sallallahu alayhi wasallam isomeni suratul baqara isomeni suratul baqara fa inna akhdhaha baraka kwa sababu kuisoma sura hii ya Baqara kuichukua na kuisoma na kushikamana nayo ni baraka katika nyumba yako katika maisha yako katika watoto wako watarkaha hasra na kuiwacha suratul baqara itakuwa ni majuto kwako wala tastati'uha albatala wala sura hii hawaiwezi wachawi هويوازي وتاوي ما يست اي السحره ما يستطيعون على سوره البقره سوره البقره وتاوي هويوازي ikiwa wewe mtu amekutishia maisha atakurushia atakufanyia atakukorogea atakugangia yote hayo yasikushtue kwa sababu hayawezi yakakudhuru ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja nawe na hasa ikiwa utashikamana na suratul baqara isome sura hii itaweza kukuweka mbali na shari mbalimbali mbali, ikiwemo shari ya wachawi na waganga na wengine wengi na mtume sallallahu alayhi wasallam vile vile ametuambia miongoni mwa mambo ambayo Muislamu afaa kusoma ndani ya nyumba yake na itakuwa ni sababu ya yeye kuhifadhiwa ni kusoma aya mbili za misho za suratul Baqara aya ya 285 na aya ya 286 ikiwa Muislamu atajaliwa kusoma sura hizi mbili anapolala aya hizi mbili na maanisha anapolala wakati wa usiku ni sunna kuyasoma na biidhnillah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala atakutosheleza na mengi ikiwa huwezi soma suratul baqara kila siku katika nyumba yako au kila wiki basi aya mbili za misho za sura hii ni miongoni mwa mambo ambayo yatakuletea khairi nyingi biidhnillah ta'ala miongoni mwa mambo ambayo Mwislamu anafaa kufanya ndani ya nyumba yake ili kuweka mashaitani mbali ni kusoma au wingi wa swala ndani ya nyumba yake kathratu salati fil bait muslimu kukithirisha kuswali ndani ya nyumba yake wal maqsudu bis salati salatu nafila na inayokusudiwa hapa swala ni swala ya sunna kwa wanaume ama swala ya faradhi twafaa kuswali swala zetu misikitini ikiwa hilo lawezekana ama kina dada hamna shida wao kuswali swala zao za faridha na sunna manyumbani حاول asema Sheikh anta taawada wa tuawida nafsak jaribu sana kujizoesha na kuizoesha nafsi yako antakuna nafilatuka fil baiti iwe swala yako ya sunna katika nyumba yako سواء ايوان نوافل الفرائض او الوتر ايوان نافله يا صلاه يا فريضه يا يا يا لازمه او ايوان ايوان وتر يعني نوافل الفرائض القبليه بعديه اما وتر اما ضحى صلاه زوتي هذه صلي كاتيكا نيومبا ياكو na biidhnillahi ta'ala itakuwa ni sababu ya baraka kupatikana thumma tarji'u ila albayt tusalli rak'atayn sunnat al-isha yani unaposali kwa mfano salatu al-isha nyumbani rudi nyumbani unaposali salatu al-isha msikitini rudi nyumbani na ukaweza kusali sunna ya salatu al-isha katika nyumba yako au sunna ya maghrib au sunna ya dhuhur au sunna ya asr tusalliha fi baytik unaisali ndani ya nyumba yako tuhawilu an taj'ala li baytika nasiba basi siku zote unajibidisha wewe ili nyumba yako iwe na sehemu ya swala zako na hiyo itakuwa na khairi nyingi kwanza italeta baraka ndani ya nyumba yako itawaonyesha wale ambao wako ndani ya nyumba unaowalea watoto wako au wengine kuonyesha umuhimu wa swala na kupitia kite, vitendo vyako hivyo vya swala itawafanya pia wao waweze kujifunza swala hii muhimu vile vile Allah subhanahu wa ta'ala alimwamrisha nabii Musa alayhi salam na bani Israel wakaambia وأوحينا إلى موسى وأخيه na kumbuka tulipomletea wahi Musa na ndugu yake antabawa liqaumikuma bimisra buyuta waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salat waliamrishwa wao kusimamisha swala na Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia wajalie majumba yao kuwa ndiyo qibla na wasimamishe swala yani ij'alu buyutakum qiblatan ay sallu fiha waliamrishwa wasalli ndani ya majumba yao wa akthiru min as-salati fiha na mkithirishe nyinyi kuswali ndani ya majumba yenu hii yamaanisha ndugu zangu kama alivyosema ibn kathir rahimahullah asema wa kana hadha wallahu a'lam na haya wao kuamrishwa kuswali ndani ya majumba yao ilikuwa Allah anajua zaidi pindi ambapo mambo yalipokuwa ngumu balaa iliwazidia kutokamana na Firaun na kaumu yake na wakawekewa vikwazo hata vikwazo ambavyo kwamba vimepindukia shida zimezidi basi Allah subhanahu wa ta'ala akawaamrisha moja katika njia za wao kutatua matatizo yao kuondoa shida zao ni wao kukithirisha kuswali na hivi ndivyo Muislamu anavyofaa kukuwa ndugu yangu dada yangu Muislamu. Siku zote unapokumbwa na janga, unapokumbwa na matatizo, unapokumbwa na mazito, imma ni kwa nafsi yako au ni kwa watoto wako au ni kwa wapendao, waona mambo hayaendi sawa, mambo hayawi hayawi unavyotarajia, biashara inaenda visivyo, basi wewe rudi katika swala zako. Kithirisha swala za usiku, wakati wa duha watu wameshughulika, wewe ingia msikitini au nyumbani kwako, tawadha, muelekee Allah subhanahu wa ta'ala swala na kukithirisha kuswali ni moja katika mambo ambayo Muislamu anaweza akatumia kutatua matatizo yake alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu sta'inu bis-sabri was-salat enye mlioamini tafuteni usaidizi jisaidieni na subra na swala unaposwali basi biidhnillah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala anakupunguzia matatizo yako anakuondolea shida zako anakurahisishia mambo yako Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anapopatikana na jambo nzito kama ilivyokuja katika hadithi ya Hudhaifa alikuwa yeye anaamrisha swala au alikuwa anaswali sallallahu alayhi wasallam ndio maana hapa Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia ij'alu buyutakum qibla asema ibn Abbas umiru ayattakhidhuha masajid waliamrishwa wao kufanya majumba yao kuwa ni misikiti na sehemu ya kuswalia na kuswali kwa wingi wa hadha yubayinu ahammiyata salati fil buyut na hili linaonesha umuhimu wa Muislamu kujibidisha kusimamisha swala ndani ya majumba yake. Kwa hivyo ndugu zangu, haya ni miongoni mwa mambo ambayo Muislamu anafaa kuyafanya kila siku katika majumba ya, ma, ma, majumba yetu ili Allah Subhanahu wa Ta'ala atuletee baraka, atuletee rahma zake na khairi zake na atuweke mbali na shaitani na shari yake. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ajalie majumba yetu kuwa ni majumba ya khairi, majumba ya maskizano mahusiano majumba ya baraka majumba ambayo tunafanya maandalizi ya akhira yetu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh